для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Пятру ведаў, як атрошчынка гаворыць, чуў. Нікога бада інваліды так не скланяюць, як яго. Але і паважаюць свой. Ніхто з кіраўніцтва не ўмее так крыць, як ён. Разыдзецца, то іх дзесяцёра не могуць перамацюкаць яго аднаго. Пятро мусіў пасарамаціць гандляра на партыйным сходзе, таму ён цяпер і прасіў дазволу. Ляпнулі дзверы ў медпункце, і на вуліцы з'явілася Саша. Пятро назіраў у акно. Інваліды, пэўна, забыліся, што доктарка, можа быць, тут убачылі, трохі сумеліся, Саша імкліва саскочыла з ганка, стала перад імі, белы халат быў накінуты на плечы, вецер развяваў яго, і гэта надавала маленькай жанчыне ваяўнічы выгляд, стаяла як Наполеон перад войскам. Пятрош залюбаваўся жонкай. Ну і красунчыкі працягнула яна дакорліва ківаючы галавой. А словы, словы, сцены пачырванелі. Я хацела ватай вушы затыкаць. Прабачце, Александра Фёдоровна опусціў галаву Вася Нізавет, самы малады і самы няшчасны без абедзвюх ног. Ён сядзеў на пясчанай сцерцы, прывязаны да сваёй прымітыўнай каляскі дошкі на маленькіх колах. Школа побач вунь, дакарала Саша, ужо звяртаючыся да старэйшых, да прышчэпы да садчага. Дзеці вашы пасаромеліся б. Але «Дзеці!» – згадзіўся прышчэпа і па-камандзірску загадаў. «Всё, браткі, языкі на замок, хто распусціць, месцы ў нашай кампаніі не будзе!» «А за што гэта вы, галубочкі, напіліся? Дома бульбіны няма!» Пятру нават страшна зрабілася. «Пашле зараз каторы, што табе да таго маладзіца?» «Не, пераглянуліся» маўчаць зноў чый-небудзь гадзіннік залажылі прызнайцеся ну я гэтую шынкарку злаўлю адкрыла лавачку карчмані сельпо і старога спаднічніка аблытала яшчэ член партыі гэта саша пра трошчынку Старшыня сельпоў схапіўся з месца, але да акна не наблізіўся. «Ну і пила ж у цябе андрэвіча не жонка у мяне брытва ну а твоя вастрэйшая хаця перад гэтымі крыкунамі не мітынгавала сказаў бы ты ёй ідзі скажы засмяяўся грамыка ведаючы што атрошчынка баіцца сашы гэтак жа як і бабкоў Яна не можа дараваць, што ён, бацька чацвярых дзяцей, дзве дачкі нявесты, круціць любоў са сваёй крамшчыцай, удавой гашай і заўсёды рэжа праўду ў вочы. Каму, каму, а вам, Вася, нельга ж піць, ну не кроплі, вам гэта горш за любой атруту. Вася закрычаў, на чорта яно мне жыццё такое! Ну і дурань! Ласкаваня крыўдна неяк зусім па-мацярынску упікнула Саша. Адзін ты такі. Ці мы з Надзі вінаваты, што цябе Гітлер скалечыў. Александра Фёдоровна крыкнув Вася, стукнувши сябе ў грудзі дошчачкамі, якімі абапіраўся аб зямлю, каб ехаць на сваёй калясцы. А навошта ты мучыш і яе і сябе? Сохла дзяўчына, кожны дзень слёзы лье. Завошта ты яе караеш? За тое, што 5 год чакала і кахае цяпер? Шкадуе яна мяне, а не кахае апусціўшы галаву прашаптаў вася і тут жа схамянуўся мабыць засаромеўшыся сваёй слабасці зноў крыкнуў а мне жаласці не трэба нічыёй а якая ж гэта любоў без жаласці усе мы вас шкадуем Жаніся, Вася, апошнія штаны прадамо, а вяселлі згуляем, весела сказаў Івана Садчы, які вось ужо два гады закаваны ў стальны карсет, бо пашкоджаны пазваночнік. Між іншым, толькі ён адзін не п'е, бо ведае, што яму гэта смерць. Але ў кампаніі заўсёды і сваю долю на выпіўку укладае. Бабкоў сцвярджае, што гэта ён верхаводзіць у групе, падбівае інвалідаў каламуціць ваду. Хоць звычайна шуміць больш за ўсіх рыгор прышчэпа. Вы, Іван Алексеевіч, не жартавалі б, а сур'ёзна пагаварылі б з таварышам сваім. Гэта яго жыццё, яго лёс і яе надзін. А праўда? Вася, чаму ты ламаешся? Надя, гэта ведаеш, якая баба, як моя галя, такая на руках будзе насіць усё жыццё, раптам горача сур'ёзна пачаў угаворваць Васю прышчэпа. Яго падтрымалі другія, а Саша як добры дырыжор перад гэтым хорам. Матрошченко пакруціў галавой. Вот умее яна з імі пагаварыць. Хто? Шура? Ха, будь спакойны. Яна яшчэ і з табой пагаворыць. Зноў засмяяўся грамыкай, тут же запатрабаваў: "Давай, халімон, гані далей, няма калі сядзець тут сее трэба". Капыл пачаў чытаць прозвішчы з гаспадарчай кнігі, тлумачыў, якая сім'я як жыве. Ён ведаў усе 800 двароў ва ўсіх вёсках і пасёлках, вырашылі каму памагчы. Часам спрачаліся. Пятро прыкмеціў, што капыл пра ўсіх усё ведае, усе грахі ўспамінае, хто калгас не хацеў уступаць, каго да вайны яшчэ судзілі за кражу арцельных гуркоў, на вось пра грахі фашысцкай акупацыі забывае тады нагадвае Каця Прымакова. У яе да ўсіх, хто служыў немцам, лютая нянавісць, як у Сашы. Можа, праз гэта шмат у чым такія розныя. Яны не сказаць, што сябруюць, але жывуць і працуюць дружна. Саша нават падкормлівае, чым можа, паўтарагадовых блізнят Каці, дзяцей гарачай любові Каці да афіцэра ў той часці, якая вызваліла іх сяло і некаторы час стаяла тут на адпачынку, збіралі сілы, каб фарсіраваць сош і Дняпро. Галасы за акном замінаюць. Але пакуль там угаворваюць Васю жаніцца, пакуль Саша горача даказвае, што такое жаночае каханне, якога дурні мужчыны амаль ніколі не разумеюць, працаваць можна, хоць і не вельмі засяроджана. Але за акном зноў пачынаюць пра тое, што не можа не адарваць іх членаў выканкома ад спісу, ад ячменю і кофтачак. Саша, ведаеце, што я вам раю, людцы добрыя, ідзіце вы да хаты, не перашкаджайце хутчэй, э, кісялю наварыце. Прышчэпа, а хто там дзеліць, вы, Шура, у камісіі? Саша А як же? Больше мяне работы няма, як анучкі дзяліць. Асадчы, не ў анучках справа, Александра Фёдоровна, не з анучак мы прыйшлі, не падумайце. Прынцып, во што галоўнае, чэй там голас мае большую сілу? Хто ведае людзей, ваш муж не ведае. Старшыня таксама не тутэйшы, з суседняга сельсавета. Капыл адзін усіх ведае. Вася, але і мы яго добра ведаем. Голас незнаёмага. Як ён э, яйкі немцам збіраў? Прышчэпа. Што там яйкі? Партызана выдаў. Павесілі хлопца. Асадчы. Рыгор. Што не даказана, пра тое плявузгаць няма чаго, ці мала іх бабскіх плётак. Прышчэпа. Добрыя плёткі. Саша. Ён жа ў партызанах быў. Вася, пасля трэба ж было замаліць грахі. Прышчэпа. Такі ўсюды прышыцца і да фашыстаў, і да камуністаў. Пятро назіраў за капылом. Той унурыўся трохи не уткнувшися шизим носом у грозбух і не піднімав вачей бубнів прозвище, як панамар. Безумовно, як і всі яни, ён чув діалог за окном, недаремно його звичайно малінові вусни посінєлі, не, нават не були нейкі темно-фіолетові колір, а скроні щоки стали жовтия. Петро думав. ўсё гэта няпраўда. Дык чаму ж ты, стары хрыч, маўчыш? Гэта ж не толькі твой аўтарытэт, але і аўтарытэт сельсавета, савецкай улады. Выйдзі, ды хоць добра, вылай гэтых п'яных балбатуноў. Абураўся бабкоў. Не, я ўсё-такі... Такі пазваню ў міліцыю. Пятро узлаваўся. І што ты скажаш? На жыццё тваё замахваюцца? Ідзі пагавары з імі спачатку. Ты ж улада. Што з такімі гарлапанамі гаварыць? Не хочаш? Ну дык я пагавару. І Пятро рушыў да выхада, адкінуў кручок, шырока расчыніў дзве палавіны дзвярэй, выйшаў на ганак заходзьце таварышы ветліва запрасіў ён інвалідаў навошта вам пад вокнамі мітынгаваць яны разгубіліся ад такой нечаканасці заходзьце заходзьце не сароміцеся памажыце не заўцу падняцца на ганак ой я сам парторг і вася першы падкаціў на сваёй калясцы да ганка. Даша хораша кіўнула мужу галавой, яўна ухваляючы яго запрашэнне і захінуўшы халат, каб не сарваў ветер, пайшла ў вёску відаць на візіт да хворага, бо з чамаданчыкам. Ячмень паступіў у сельпо, а юндраўская дапамога ляжала тут жа ў кабінеце, У адным кутку абутак, у другім адзенне. Прывезлі ў мяшках, але мяшкі мелі каштоўнасць, яны былі на ўліку нейкай арганізацыі і іх забралі назад. Калі інваліды гуртам уваліліся ў кабінет, спалухаўшы капыла, здзівіўшы бабковай прымакова Пятро сказаў ім «Ну вось, хлопцы, усё добро перад вамі. Калі ласка, Няхай кожны выбера па пары чаравікаў, якіх хоча, хто сабе, хто жонцы, хто дзецям. Інваліды недаверліва пераглянуліся. Членавы канкома змоўклі, тоячы усмешкі. Яны зразумелі Пятроў ход канём. Вася пад'ехаў да кучы абутку першы, адразу ўзяў у рукі жаночы чаравік, пачаў шукаць другі, але пары не было. Пар не было ўвогуле. вогуле. З усяе кучы хіба можна было выбраць дзве-тры пары чаравікаў аднолькавых па форме, па колеру, па памеру, усё іншае няпарнае. Як на смех, на здзек. Яны члены выканкома, гэта выявілі яшчэ з раніцы, калі прывезлі дапамогу. Званілі ў раён, адтуль адказалі ўсё такое. Як жа людзям выдаваць няпарны абутак? А як хочаце? было смешна і сумна, крыўдна і абразліва. Адразу стала зразумела, што збіралася гэтая дапамога без павагі да тых, каму яна прызначалася. Сытыя, галодных не разумелі. Амерыканцам, якія на вайне набілі кішэні, было мала клопату да тых, каго гэтая вайна разула і раздзела. Для многіх там у штатах гэтая дабрачыннасць была адной з чарговых забаўных кампаній, абы чым заняцца. А калі працоўныя людзі давалі, што маглі, і ад шчырага сэрца, то ўсё гэта збіралася як у тыль, без сартавання, упакоўкі, грузілася навалам проста ў трумы, а таму так перамяшалася. Акрамя таго, пазней ўжо ў сусветнай прэсе чуліся галасы пра гэтую дабрадзейную арганізацыю, што яна пасылала тым, хто пачаў вайну і павінен быў несці адказнасць, і якую дапамогу атрымлівалі ад яе тыя, хто ратаваў Еўропу, а можа і ўсё чалавецтва ад фашысцкай навалы. Што ж гэта яны, га? Ну ды, што ж паразіты думаюць? што мы тут усе без ног асталіся. Злосна шыбнуў адзін чаравік Вася Незавец, калі Пятро растлумачыў, што другога такога бадай не знайсці. Ні старой маці безумоўна хацеў Васе ўзяць чаравікі на высокіх абцасах. Пра Надзю думаў, пра яе разутыя ногі. следам за низаўцом усе шыбанулі паднятыя чаравікі назад у кучу і грэбліва выцерлі рукі аб зашмыльцаваныя у некаторых пэўна адзіныя нязменныя штаны гімнастёркі яшчэ тыя што некалі выдалі ім на фронте старшыны эх якімі сакавітымі словамі памянулі хлопцы заморскіх дабрадзеяў. Шкада, што словы гэтыя нельга друкаваць. Я э, даслаць ім к такой мацеры ўсе гэтыя лахманы назад. Такую прапанову і не менш злосна Шапятовіч выказаў яшчэ раніцай, як толькі ўбачыў гэтую дапамогу. Але разважылі разам, каму адаслаць? Хто вінаваты? У раёне? Але ж ніхто не мог выкрасці па аднаму чаравіку з пары. Ну, цяпер, таварышы, сядайце і памажыце размеркаваць гэтае дабро. Музыка уже задоволенно тер свою контуженную руку. Стишанная сурьезность и поважность инвалидов, якія колькі хвілін назад так пагрозліва шумелі, радавала яго. Грамыка стоена посміхаўся, пускаючы свой кісет з самасадам па руках. «Браточкі, калі вы задыміце ўсе адразу панасавым гарладзёрам, Мы ж адзін аднаго бачыць не будзем. Гэта ж дынаміт у сумесі з дымавой шашкай. Жартаму сур'ёзна прасіў Пятро. Смяяліся, але цыгарак не кідалі. Капил вичитував прозвище гучнейшим до приходу представників громадськості і сядзею поважній, мабуть, хотів показати, що ён тут не аби хто, а ровний сярод ровних, але разом з тим постава плеч була такая, быццам чоловік чакав, що його у любую хвіліну могуть ударить, і голос його неяк дзівно сєкся. Прайшли одну вёску капили узяліся за другую панізоўе. Адна сям'я, другая міма, пра трэцію. Гэтым бедакам трэба нешта падкінуць. Ячменю на крупнікі, хоць няпарныя чаравікі, дзяўчына нявеста, а на вячоркі ходзіць у бурках. Так і запішы, Катя. Паўпута ячменю і чаравікі. Ніхто не пярэчыць. Нізавец Вольга Пятровна, Сям'я ворага народа паведаміў капыл, не ўзняўшы нават галавы, упэўнены, што тут затрымлівацца няма чаго. Асадчы! Дышапятович раптам спыніў сакратара. Чакайце, чакайце, Халімона Вер'янавіч, я прапаную сям'і незавец аказаць дапамогу. Я не ведаю, за што пасадзілі самога незаўца, але... «Дзеці за бацьку ў нас не адказваюць. Таварыш Сталін сказаў: « А дзеці школьнікі, малодшая выдатніца. Таня ў мінулую пятніцу самлела ў класе, Фельчар наш кажа недаяданне. Ты, хто ваяваў мінаем, а хто запярэчыў рыгор прышчэпа, хоць не вельмі рашуча. Жанчына з дзецьмі на фронт не магла пайсці, але яна ваявала. Вольга Пятроўна да фашыстаў служыць не пайшла, нашым памагала, хлеб партызанам пякла. Іван Дзамідавіч расказваў. Іван Дзамідавіч. Хлеб пякла, ціха пацвердзіў бабкоў, але неяк як быццам няўпэўнена без сваёй заўсёднай шумнай настойлівасці. І падтрымліваць, і пярэчыць до хрыпоты. Шапятовіч убачыў, што і другія, Граммыка, Атрошчынка, сядзяць з такімі тварамі, нібы ён сакратар сказаў і зрабіў нешта недазволенае, і ім ніякавата за яго, а паправіць няма як, старонні людзі прысутнічаюць. Адзін капыл адарваўся ад кнігі і глядзеў на Пятра сваімі маленькімі вочкамі, свярдзёлкамі амаль з дзіцячай цікаўнасцю – Пятро не разумеў, чаму яны вось так. Нават грамыка такі смелы і рашучы. Булатаву Рабіновічу вуньяк адказваў, а тут патупіў вочы. Няўжо праўда баяцца падтрымаць сям'ю ворага народа. Але ж Пятро шчыра верыў у дзейнасць формулы. Дзеці за бацькоў не адказваюць. Сэрцы і розум патрабавалі – Памагчы такім дзецям святы абавязак твой, камуніста, кіраўніка, педагога. Няхай дапамога мізэрная, але для такой сям'і сам факт будзе мець значэнне пра іх клапоцяцца, як пра ўсіх, яны не забытыя, ні адшапенцы. Не будзем забываць, што і райкоме нам сказалі, што у першую чаргу памагчы тым сем'ям, дзе дзеці, а дзеці ёсць дзеці. А каго вы агітуеце, парторг? спытаў Вася. Пятро да і ўсе іншыя насцярожыліся. Пра Вольгу Пятроўну ніхто слова дрэннага не скажа, хіба сабака, які можа гаўкнуць. Не толькі хлеб яна пякла партызанам, а хто лячыў нашых матак, ды малых пры акупацыі. Дактароў ніякіх не было, няхай Іван скажа, як жонку яго ратавала. Ды што там казаць, Вольга чалавек правільны і дзеці па ёй пайшлі. Бабкоў хутка падняўся, стукнуў костачкамі пальцаў па стале. «Стаўлю на галасаванне», – сказаў афіцыйна, як на вялікім сходзе. Музыка дагэтуль не галасавалі, калі нават узнікалі спрэчкі і разыходжанні. Дамаўляліся так, большасць выказалася за. Каця заносіла ў спіс. Шапятовіч зразумеў фармальнасць, з'явілася ад прысутнасці інвалідаў. Стары хітры асцярожны, не жадае, каб многа гаварылі пра такую сям'ю, бо гаворкі пойдуць па сёлах, лепш вырашыць без лішніх слоў. Што ж, Гэта правільна. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.